Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 1, 772, nahalal bilang ika-siyamnaputlimang Santo Papa si Pope Adrian I. Sa 23 taon niyang panunungkulan, ipinatayo niya ang ginintuang estatwa sa puntod ni Saint Peter at pilak na daraanan patungong altar at konfesyon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.